kaze muri makuru yacu agizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira leta y'u Burundi isaba kuguma mu mashyirahamwe ayinjiriza inyungu ni ibyavuye mu nama nshikiranganje yakoranye kuwa wa gatatu w'inondwi Prosper Ntawugwamiye umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta agasigura ko leta iheraniye amashyirahamwe mpuzamakungu amafaranga arenga miliyaridi ijana mirongo ine n'indwi umunyororo wo guherayo n'indishyi y'imiliyoni mirongo itatu nicyo gihano sentare nkuru y'igihugu ingozi yahanishije abantu batatu baheruka kwerekanwa n'igipolisi bagirizwa kwica umukozi w'ihoteli yo mu gisagara cya ngozi muri ano makuru nyine dusaba yuko umutama Sebarundi barundi yoshobora kuduhereza inyishu ya nyuma yerekeza yuko tuvanyemo n'abasirikare n'imyidogo y'abanyagihugu bo ku mudugudu igihanga turi mu ntara ya bubanza ntibumva ukuntu igisirikare cy'ikambi iraho aho ku mudugudu kibaburabuza mu matongo yabo basaba gutunganirizwa ido n'ido ni muri makuru ahagarariwe na neli kwihangana mu buhinga bw'ibyuma nk'ijumva Omer Nduwayo tuguhaye ikaze isanganiro isanganiro Tongere tubaramutse tubahe n'ikaze muri ano makuru imiliyaridi ijana na mirongo ine n'indwi zirenga mu mafaranga marundi niyo leta y'u Burundi iheraniye amashirahamwe mpuzamakungu Burundi buhuriramo n'ibindi bihugu iryo deni riri mu rwandiko umushikiranganje aje ruhiga ca leta no gutunganya imigambi y'iterambere yashikirije inama shikiranganje yo kuri uyu wa gatatu umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta Prosper ntawugwamiye amenyesha ko leta isaba kuguma mu mashyirahamwe ironkamwe inyungu tumutegabire urwandiko rurerekana ibirarane leta y’u Burundi ifise ku ntererano itanga mu mashyirahamwe mpuzamakungu rukongera rukerekana n'icokorwa mu ntumbero yo gutorera inyishu icyo kibazo ibirarane leta y’u Burundi ifise bigera kuri miliyaridi ijana na mirongo ine n'indwi miliyoni amajana ndwi na mirongo irindwi na zibiri ibihumbi amajana umunani na mirongo ibiri na bine n'amajana atatu na mirongo umunani n'abiri ibyo nabyo biva ku kwinjira mu mashyirahamwe mpuzamakungu menshi hatanizwe kwihwezwa inyungu igihugu kizokuramwo kandi uburyo igihugu gifise budakwiye kugira ngo kiriho intererano muri ayo mashyirahamwe yose urwandiko rurashikiriza bimwe bimwe byokorwa nk'umuti w'icyo kibazo nabyo ni nk'ibi bikurikira gutora amashyirahamwe mpuzamakungu Burundi bwogumamwo bufatiye ku nyungu bubonamwo n'ubushobozi igihugu gifise bwo gutanga intererano gufatira ku buryo butegekanijwe hagaheza hakihwezwa neza amashyirahamwe yoza imbere y'ayandi mu kuriha ibirarane ubushikiranganji bw'iga ca leta nabwo nyene bwoja mu biganiro n'ayo mashyirahamwe byo kuraba ingene ibirarane byorihwa buke buke mu kwiyemeza kwinjira mu ishyirahamwe mpuzamakungu canke ryo mu karere kubanza kwihwezwa neza ico bizosaba nk'intererano ku gihugu inama shikiranganje yejeje guca hirya no hino urwo rwandiko yashikirije ibi bikurikira ubushikiranganji butandukanye n'ibisata byegamiye leta byogira intonde z'amashyirahamwe yose leta y'u Burundi irimwo n'intunganyo y'ingene ibirarane byorihwa buke buke ubushyikirangange bujejwe imigenderanire bwogarukana mu nama nshikirangange igikorwa bwatumwe cyo kwerekana urutonde rw'amashyirahamwe afitiye akamaro uburundi bwogumamwo n'abidakenewe kugumamwo Prosper ntawugwamiye ni umuvugizi akaba n'umunyamabanga wa leta tuva i Bujumbura dusimbire mu rumonge aho bamwe mu banyagihugu bo ku mutumba gitwe komine n'intara ya rumonge bidogera Senari idasanzwe igejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo kwiriko iragaruka gusambura amasezerano yabaye hagati y'abegwa n'amatati bashikiriza ko iyo ngendo igarukana icuka kibi mu barabwa n'amatati bagasaba nyabuna iyo sentare gushimangira ayo masezerano Pascal kuri yo arongoye iyo sentare asigura ko ifise uburenganzira bwo gusuzuma ko amasezerano yabaye hisunzwe amategeko udashimye ingingo ya sentare akunguruza jean Pierre misago abidogera iyo sentare berekana impapuro ko habaye amasezerano y'umwumvikano hagati yabo n'abari bahungutse bapfitongo ku mutumba gitwe haraheze imyaka yaba abacumi ayo masezerano atagahato karoyemwo nk'uko biboneka muri izo mpapuro agaburira iryo tongo izo mpande zibiri mu bice bibiri bingana yahavuye akomezwa n'umugwi entebe mu ntara inyuma y'imyaka ibiri uruhande rw'abahungutse rwaridohoye muri ayo masezerano ruritura n'umugwi w'igihugu uje gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo ntibakigwa kuko ikiringo cyo kunguruza cyari cyarangiye nk'uko biboneka muri izo mpapuro no muri sentare idasanzwe ica imanza z'amatongo nandi matungo mu gisata cyayo cya mbere urwo rubanza ntirwakiriwe ariko ruja kwakirwa mu gisata ca kabiri c'iyo sentare mbere n'ayo masezerano yari amaze hafi imyaka cumi arahindurwa uko kugaruka guhindura amasezerano amaze hafi imyaka cumi nibyo byateye iyo myidogo kubasangwa bavuga ko icyo gisata cya kabiri cy'iyo sentare cyahonyanze nkana amategeko cyari kijejwe nyabuna kubahiriza bivyura icuka kibi hagati y'izo mpande zibiri Pascal Ngenda yo arongoye sentare idasanzwe icimanza z'amatongo n'ayandi matungo avuga ko kuba urwo rubanza rutakiwe mu nzego zo hasi bidasigura ko ruca rutakigwa no ku rwego rwo hejuru kandi rugacibwa bigaragaye ko umucamanza yihenze mu naho uvuga ko yarenganijwe arasaba isubirwamo ry'urubanza icyo Pascal yo atemera ni umugumuko nk'uko byabaye kuri uwo mutumba agahanura ko mu gihe hakiri n'ayandi mayungururizo abanyagihugu borindira ikizovamwo batekanye ingingo zikurikizwa ry'imanza za sentare zikubahirizwa kuko kubwiwe kugarariza ingingo z'ubutungane ari icyaha gihanwa n'amategeko mpanabyaha jean Pierre Misago mu rumonge radiyo isanganiro jean Pierre Misago urakenuye tuguma muri icyo gisata nyine cy'ubutungane ubutuve tuve mu rumonge dusimbira ingozi umunyororo w'ubuzima bwose n'indishyi y'akababaro y'imiliyaridi mirongo itatu Nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi yarayihanishije abantu batatu muri bo harimwo imbonera kure mu ntara ya Ngozi bagirizwa kwica mu kwezi kwa ruhuma uno mwaka umukozi w'ihoteli yo mu gisagara ca Ngozi igihano kidahushanye cyane n'icari cyasabwe na parke ya Republika ya Ngozi kuri abo bantu Apollinaire Muzagara abo baraye baciriwe umunyororo wo guherayo ni ntawumvukiye Gerard Aponel Miburo na niyo nkuru musafiri wa kane Rahayi yaciriwe gufungwa imyaka mirongo ibiri abo batatu bagirizwa kwicira mu nzu kuwo musafiri yararongoye imbonera kure mu ntara ya Ngozi uwitwa Bernard Nsabimana batazi peti yakora mu ihoteri mu gisagara ca Ngozi gushika ubu ico bamuhora ntikiramenyekana kuko abo batatu babihakana Rahayi Roy we yunguruje ikiziga kwipikipiki mw'ijoro baki akijana kugita mu ruzi nkaka ntiyigeze ahakana icyaha akavuga ko yabikoze mu gutinya ko uwo musafiri amwica kuko ngo yari yamugabishije turetse uwo munyororo bose basabwa kuriha umuryango wabuze miliyoni mirongo itatu z'indishi y'akababaro batayatanze bagafungwa uwundi munyororo w'agatsindikiro ungana n'ayo mafaranga icyo kiziga cyatowe bukeye itariki zitanu mu ruzi nkaka mu vyegwa vya ngozi bahagirwa n'icaha icyaha bakaba bafashwe n'igipolisi cy’iperereza cyo mu gisagara ca Bujumbura ingozi Ponari Muzagara Radio Isanganiro Isanganiro inama isumba ingimba ibandanya wumviriza ni radiyo isanganiro isamiranira ibujumbura ku murongo wa mirongo inani n'icyenda n'ibicenduwe uri hagati mu gihugu utwumva biciye ku murongo wa fm nyine ku ijana na rimwe uri mu makungu niwe zitatu akaburungu isanganiro akaburungu orenage aya makuru ucuyakurikira ikibiriraho buramatari w'intara y'amakamba ahamagarira abajejwe umutekano guhana bashimitse abagendesha amapikipiki bafatigwa mu makosha mu gishingo cyo gufata amapikipiki yabo mu nama n'abaserukira abandi ku nzego z'intango n'abajejwe umutekano mu mazone ya mabanda kibago na bukeye abakuru b'imitumba basabwa kuba bashikirije urutonde rw'inomero ziranga ipikipiki plaque mu gifaransa hamwe n'iz'abazigendesha ku mitumba barongoye bitarenze igenekerezo rya cumi na gatanu z'uku kwezi mbega si uko elize kwizera muri iyo nama yo kuri uyu wa kane buramatari w'intara ya makamba yagiranye n'abaserukira abandi ku mitumba n'ubucimbiri hamwe n'abajejwe umutekano mu mazone ya mabanda kibago na bukeye jean beri hatungimana musitanteri wa komine mabanda amenyesha ko abagendesha amapikipiki bari mu bahanzi yo komine abo bagendesha amapikipiki bakaba bagirizwa guhonyanga amategeko mu kungurutsa abantu n'ibintu hamwe no gufasha mu kunguruza ibya magendo mu ntumbero yo kugenzura neza umutekano wo mu ibarabara buramatari w'intara ya makamba francoise ngozirazana asaba abajejwe umutekano guhana bishimitse abagendesha amapikipiki bafatirwa muri ayo makosa igihano ciyongera ku mande baba baciriwe mu gishingo cyo gufata amapikipiki yabo agasaba ko bofungwa n'imiburiburi indwi imwe kuko amapikipiki ubwayo asanzwe afatwa atamakosa aba yakoze uwo mutware mukuru ku rwego rw'intara asigura ko iyo hafashwe amapikipiki abayagendesha bace basubira mu ibarabara bakoresheje ayandi bagakora ya makosa nyene muri iyo ntumbero nyene yo kugenzura umutekano mu ibarabara asaba abakuru b'imitumba kuba batanze urutonde rw'amaplake y'amapikipiki ari ku mitumba barongoye bitarenze ku wa cumi na gatanu z'uku kwezi imakamba erize kwizera ku bwa radiyo isanganiro erize kwizera nawe turagushimiye tuva imakamba dusimbire bubanza aho abanyagihugu bo ku mudugudu komine gihanga muri iyo ntara ya bubanza bafitaniye amatati y'amatongo n'ikambi yaho ku mudugudu nyine bidoga ko bamaze indwi yose abasirikare bababuza kujya muri ayo matongo uwo basanze yagakubitwa basaba umuhuza w'abarundi gufasha mu gutorera umuti icyo kibazo kuko ngo ari we yari yagifashe mu ntoke buramatari w'intara ya bubanza asaba abo banyagihugu kurindira inyishu y'umuhuza batekanye space caritas kabanyana se bararuma nyine nk'abiteguye intambara nk'abagira bagwana uwo ni umwe mu banyagihugu bo ku mudugudu mutumba wa rugunga muri komine gihanga bari mu matati y'amatongo n'ikambi y'aho ku mudugudu nyene abo banyagihugu bakidoga bavuga ko bagiye mu mirima yabo abasoda babakuzaho inkoni nk'uko bimaze iminsi byibonekeza muri ino ndwi bagasaba umuhuza w'abarundi gutorera inyishu ico kibazo kuko yari yahishikiye mu ntango y'uno mwaka nk'uko babivuga bashaka gudukura mu matongo kandi atavyemeza vy'uko ayo matongo ari ay'iwabo dusaba yuko umutama se barundi yoshobora kuduhereza inyishu ya nyuma yerekeza yuko tuvanyemwo n'abasirikare hanyuma batwere kandi bashobora kudushira kuko imiryango dufise n'abana ni benshi n'ikindi tugara ko batubwira ngo muko icenda ntiturima hegeje ari muko icenda mbe tuzogenzanye tuzorima tuzoguma twifumbereje ukunyene ufise isuka aho uriko urarima urakubitwa kuko batwirukana baduhora ngo ntituvemo ngo n'amatongo n'ay'igisirikare ni mugabo twebwe nta cemeza bafise cemeza ko amatongo ari n'igisirikare navutse ariho ndima nasanze bapapa bose ariho barima batubwira ko ari amatongo yabo yabasokura uyu munsi acitse abazitoda kuko tubona tugenda kurima tugakubitwa tukiruka ko ngira ngo ntiworaba ibintu biriko biraba ahubwo turatabaje rero se barundi by'ukuri nyamba twumva yumva akamo kacu twewe nituri turagwana na leta ntawe ushobora guhangana na leta ariko leta ko ari umubyeyi umubyeyi afise abana benshi ntabwo yokwanka ngo hagire n'abakunda adukunda twese ni ukuri na buramatari w'intara ya asaba abo banyagihugu kurindira inyishu bimuhuza batekanye ayo matati ari hagati y'ikambi yaka umudugudu n'abanyagihugu eh, turayazi twarayakoze ko amanama menshi ndetse harageze n'aho babijyana kumuhuza muhuza gituma ah, gushika ubu saba yuko borindira ingingo umuhuza azofata ibyo kujya mu mirima bari bavuze yuko abimbura bo kwimbura mugabo gusubira kurima niho bubanza kurindira ingingo izofatwa n'umuhuza ayo matongo ateye amatati Space Caritas Kabanyana urakenuye bidandazwa nk'ivyamwa vya mandarine isabune hamwe n'inzoga ni bimwe mu bicishwa ukivuko ca Kigoma bivuye mu Burundi biciye mu kiyaga Tanganyika bivugwa n'icegera c'utwari cyo kivuko atera kamo abadandaza b'abarundi kongereza ibidandazwa bishogwa aho muri Tanzania userukira uburundi mu ntara ya Kigoma ashikiriza ko gucisha ibidandazwa mu kiyaga Tanganyika ari byo bizimbutse mu kunguruza ibidandazwa mu izo misako Ichegera c'urongoye ico kivuko avunera akagohe abadandaza b'abarundi ko bokongereza ibidandazwa bashora muri Tanzania kubwiwe nk'inzoga ngo ziracyari ku rugero ruto marume mchanga akemeza ko ibidandazwa biva i Burundi bihurumbirwa cyane ibidandazwa byinshi bica aha ikigoma ni nka mandarine isabuni amaji hamwe n'inzoga za amusiteri ku rugero ruto bora b'abakongereza kuko zirakundwa cyane hano i tanzania aha ku kivuko turahaye ikaze abadandaza turabona kandi ibidandazwa nk'ikawa n'icayi Hambavu y'ivyo malume Mcanga abona ko abarundi boshora muri Tanzania ibidandazwa bitandukanye bikanakwiragizwa mu yindi mihingo y’icyo gihugu nk'uko biri mu ntara ya Kigoma. abahingura inzoga bakwiye kumenyekanisha ibyo bahingura mu burundi kugira zishorwe muri tanzania ni ibidandazwa byiza bikundwa na cane cane ntibigurishwe ikigoma ahubwo zishorwe nk'i dar es salaam mu masoko manini manini mwanza batanga mutwara no mu yindi mihingo ni ugukurikiza gusa amategeko ari hagati y'uburundi na tanzania jeremy kekenwa aserukira uburundi mu ntara ya kigoma we agaruka ku kuzimbuka kw'inzira yo mu kiyaga tanganyika mu kunguruza ibyo bidandazwa baba abagwizatunga ko ngaha muri kigoma tukabahamagarira kuzana imitahe yabo i burundi cyo kimwe n'abagwizatunga b'abarundi tukabahamagarira kuza gukorera hano muri tanzania kubera umuntu abiravye iyi ntara ya Kigoma irafise ibintu bitari bike abantu boshobora gukoreramo ikivuko cya Kigoma cubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo ibiri na kabiri ku ntwaro mbirigi kugira ibidandazwa bishikire ibihugu bisangiye ikiyaga Tanganyika nk'uko bivugwa n’icyegera c'urongoye ikivuko cya Kigoma amakuru yo mu makungu umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cya Senegal ntiwashoboye gutsinda ku rugero rukwiye nk'uko wabyifuza mu matora y'abashingamateka yabaye kuwa mirongo itatu na rimwe mu kakaruheze ibiharuro byashyizwe habona kuri uyu wa kane vyerekana ko umugambwe wa perezida Macky Sall waronse abashingamateka mirongo inani na babiri basa mu gihe imigambwe itavuga rumwe na leta yose hamwe yatsindiye intebe mirongo umunani z'abashingamateka ku ijana mirongo itandatu na zitanu zahiga barapiganirwa ivyo rero bigasigura ko ubu umugambwe uri ku butegetsi utazoshobora kwemeza amategeko uko bishaka kuko uzobanza kumvikana n'imigambwe itavuga rumwe na leta ngo bubaye ubwa mbere ibyo biba kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icyenda na mirongo itandatu umwaka igihugu cya senegare cyaronkeye ko intahe yo kwikukira abaperezida Macky Sall wa Senegal na Umaro Sissoko Embalo wa Guinea Bisau. basanzwe barongoye ubumwe bwa Afrika hamwe n'umuryango w'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika CEDEAO bashobora kuja mu rugendo mu gihugu ca Ukraine mu mpera z'uku kwezi k'umunani ku butumire bwa perezida w'ico gihugu Volodymyr Zelensky ivyo vyaremejwe mu kiyago yagiranye na Umaro Sisoko Imbalo kuri telefone ejo ku munsi wa kane twibutse ko perezida makisar ayaheruka kubonana n'uburongoye igihugu cy'uburusiya Vladimir Putin mu rugendo yaheruka kugira i Moscow itariki zitatu z'ukwezi kwa gatandatu Afrika ikaba yahisemo kutagiraho ihengamiye mu ngwaniriko irahuza uburusiya na Ukraine na cyane cyane mu ntumbero y'uko ibifungugwa bigizwe n'intete nk'ibigori ingano n'ibindi byahora biva muri Ukraine e, bibandanye biza kugira abanyafurika ntibicwe n'ikigoyi Aniyo duce turangiriza amakuru twari twabateguriye kuri uno murango mwakoze kuba mwayakurikiye dushimire neri kwihangana yadufashije mu buhinga bw'ibyuma tubipfurize umurango muhire